mana bu odamlar jamiyatining turishini misoli go'yoinki sel kemagan bir yerga o'xshab turaveradi ularga Alloh subhanahu va taolo tomonidan bir imtihon keladi sel muloyimroq imtihon keladi imtihon kelganda darro ko'piklar tepaga chiqadi hashaylar tepaga chiqadi tagida tiniq suvlar qoladi ko'piklarni olib tashlanaveradi ammo turganda hamma musulmon hamma Allohning yo'liga o'zini bag'ishlagan molini hamma Allohning yo'liga tikkan hamma Allohning rizosi uchun ishlayotgan hamma Allohning buyrug'i nima bo'lsa qilaman rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashaman deb turaveradi xuddi bir sahroga kelmagan sel bo'lib turaveradi sel kelishligi bilan ko'piklar tepaga chiqaveradi tozalari qoladi lekin bu sel haqiqiy ajratmaydi boshqacharoq qilib aytganimizda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar annasu maadin odamlar konga o'xshaydi qazilma boyligiga xiyaruhu kamaadini zahabi val fidda oltin va kumushning konlariga o'xshaydi endi bu o't bilan kuydirilganda ancha muncha sel kelganda ajralmagan ko'piklar bekinib turgan ko'piklar ham chiqadi endi bu tilloni alohida ajratish kumushni alohida ajratishlik bu osonlik bo'lmaydi qattiqroq bir o'tga solinganda qattiqroq bir shiddat kelsa islom sababli moli davlatiga zarar yetsa yoinki islom sababli tandurustligiga zarar yetsa islom sababli ular zohirda deb aytamiz birodarlar zohirda hayoti dunyosida biror bir zarar deb tushungan narsalari hosil bo'lsa bunda ko'pikni ko'rasiz hamma yoq ko'pigib ketadi katta katta hajmda olib kelingan narsadan ozgina tillo kumush chiqqandek hammasi qo'pol qilib aytganimizda po'stumbaga chiqib ketadi mana bu alloh subhanahu va taolo haq bilan botilni barobar turishligini xohlamaydi haqdek ozoda Allohning huzurida nihoyatda mo'tabar bo'lgan haq shu haq bilan koinoti yerni barpo qilgan shu haq bilan koinoti yer turadi shu haq bilan jannat barpo bo'lgan bu haq ahlinigina faqat jannatga dohil qiladi u turgan ko'piklarni jannatga kirishligini Alloh iroda qilmagan